Sāksim nedēļu sarunās un diskusijās kopā ar žurnālistu Aināru Rošu, raidījumā Notikumu kaleidoskopā. Ik pirmdienu, 2013. Radio Marija Eterā. Tiksimies ar amatpersonām, interesantiem cilvēkiem, runāsim par aktuālitātēm un ikdienišķām lietām. Gaidīsim arī klausītāju jautājumus Radio Marija studijas viesiem. Ik pirmdienu, pulksten 13. raidījumā Notikumu kaleidoskopā. Labdien, cienījamie klausītāji! Ir advents laiks, un tikko esam arī nosvinējuši radio Mariju 9 gadu dzimšanas dienu. Un šodien studijā esmu aicinājis uh, Eh, žurnālisti, TV24 žurnālisti veltu puriņu, lai dalītos atmiņās par to, mm, kāds tad mums ir bijis šis eh, kopsadarbības laiks, radio arī, kā arī atcerētos ehm, dažādas epizodes un notikumus, kas saistās ar eh, Ziemassvētkiem, ar adventas laiku, nu, tālākā pagātnē. Sveicināti, Velta! Sveicināti! Nu, tad, par... tad es ņemu grožus Jā, es domāju, rokās. ka došu vārdu tev, jo tu šodien varētu būt tāds mans sarunu dialogu vadītājs. Nu, vadītājs, mēs abi divi tā uz uh, līdztiesības pamatiem varbūt, mm -hmm. jā, mhm. jo tu daudz vairāk ko zinu, bet man daudz vairāk ir arī ko tev jautāt, jo mani bērni pazīst tevi pavisam no citas puses, tad, kad tu biji Ziemassvētku prieks un biec pie reizes un uh, daudz sološu sapņu piepildījums maziem bērniem, bet par to vēlāk. Mm -hmm. Tātad, kā jau tu sākumā teici, Radio Marija nosvinēja deviņus gadus kopš aktīvā darbībā, aktīvā ētrā, un sekojot līdz man vienmēr ir bijis uh, prieks un patikšana eh, kopumā, bet eh, es ieinteresējos vairāk arī par tavu raidījuma viesu izvēli, aktualitāti un eh, ikdienu un arī sarežģītām politiskām situācijām. Tā kā šis aspekts, nu mani kā <laughs> žurnālisti arī interesēja uh, vairāk, un es šo to no tevis arī esmu bijusi pārņēmusi, un uh, tava atsaucība ir līdzvērtīga arī Radio Marija darbinieku atsaucībai, viss, kas šeit strādā, jo es atceros, ka mēs sākām rīkot labdarības koncertus dažādās baznīcās, baznīcu atbalstam, lai būtu – iespējams salabot, nu kaut vai palodz. Jākab kaut vai katedrālē. Kāds, Jākab katedrālē, nu svētās pat nesen, Magdalēnas. svētās Magdalēnas baznīca un vēl svētās Dievmāts baznīca, ja es pareizi. Sāpju Dievmāts. Sāpju Dievmāts baznīca, jā. Tur bija tie sākumi un rādījumi arī labprāt pieslēdzās. Es domāju, ka jūs šeit arī tā kā viens otru uzturējāt, ka tā arī ir aktualitāte un bija tiešraide. Un es zinu, ka vairāki eh, mani draugi bija ļoti pārsteigti, ka rādījām arī. Es varu piebilst vēl, ka te ir ļoti jauka aura un tāda laba aura. Vairāk viesi to ir teikuši, ienākot gan Guntārs Račs, gan arī tu esi teiktu, ka tie tāds zināms miers. Arī Jā. mūsu klausītāji ir eh, pazīstama aktrise Olga Dreģi. Viņa saka, šie raidījumi eh, netiek pārsist ar kaut kādām reklāmām, ar kaut ko, bet tās ir tāds mm -hmm. lūkšanas un tas ir tāds sirdsmies. Jā, bet ja kopumā mēs skatāmies uz aizvadīto gadu, ir bijuši ļoti daudz intervijas ar mani un maniem, teiksim, citiem cīņu biedriem, kas iesaistījušās gan, um, teiksim, tādās uh, sociālo jautājumu risināšanā, uh, gan pievērsuši uzmanību senioriem, gan arī citām dzīves aktualitātēm, bet uh, konkrēti, ja tu prasītu manu spilgtāko iespēju šajā uh, ietvērumā. Es teiktu, tas bija Covid laiks, tu, tu, tu viņam, lai tādas slimības eh, pazūd no zemes virsmas vispār. Bet tas bija tas laiks, kad mēs šeit kādas divas stundas runājām un pieslēdzāmies gandrīz visai, visai Eiropai, kur vien varējām ar, ar Zvani bija ar eh, Itāliju, man liekas, ar Austrāliju. Ar Itāliju, bija. Austrāliju, Franciju. Mm -hmm, un mm -hmm. uh, piedalījās arī, teiksim, uh, veselības uh, virzītāji, politiķi, arī augsta līmeņa uh, medicīnas speciālisti, profesori, atceru, profesori teiksim, profesori Rozentāli, piemēram, ar lielāko prieku atsaucās, mm, jā, un tas bija uh, nu, kopīgs bija... darbs, nē, nē, es gribu pateikt, ka jā. tā bija rūpīga sagatavošanās, kam un kā mēs tur gatavojāmies veselu dienu, eh, kā būs pieslēgšanās, saslēgšanās, uh, un neviens nesūkstījās no kolēģiem, kas šeit visu organizē un pārraida ēterā, ka tas ir pa garu, pa daudz, jo visiem bija gan interesanti, gan arī daudz zināšanu iegū. Un tādu momentu spilgt vairāk ir iegūlušies prātā. Tā kā sirsnīgi apsveicu Jā. radio Mariju dzimšanas dienā. Tā bija tad šī brīža aktualitāte pirms uh, trim gadiem, ja? Un tad bieži mēs arī šo patriotismu uzturējām. Nāca 11. novembris, 18. 15. novembris valsts svētki. Mēs aicinājām studijā kopā ar tevi arī tādus vēsturniekus, lai, lai skaidrotu vēstures faktus. Jā, Pavisam labi, pavisam labi. Un paskatieties, skaidrot vēstures faktus un kā tagad sagrozīsies ir um, attiecībā uh, attieksme, arī politiķa attieksme pret vēsturi vairāk, teiksim, uh, ko tur slēpt, ko ne, ir bijuši daudz dažādu periodu, ideoloģiskās varas dažādas, bet uh, vienmēr gribas aizrakties līdz patiesībai, vai ne? Jā, un kas ir eh, pats svarīgākais, ka tomēr šī radiostacija nevienam nav konkurenti. <laughs> Tas tā interesanti. Bet vēl tā, nu, eh, mēs sākumā minējām par šiem Ziemassvētkiem un par šo adventas laiku. Mums katram ir savas atmiņas. Tu dzīvoji bērnībā Latgalē, Jā. es dzīvoju vidzemē. Un mums ir katram savādāk šīs bērnības atmiņas un spilgtākie iespaidi. No nu jā? Pastāst par savām. A, mm, no nu jā, es gan biju iedomājusies, ka man būs tieši tāds pats jautājums arī te, un tu varētu sākt pirmais stāstīt savas atmiņas, nu, bet labi, tā kā es, ar... es esmu, es esmu uh, tā vecākā māsa, jā, teiksim. Jā, jādos priekšrok dāmām vienmēr Tad, priekšrok. Jā, nu labi, un var pateikt, um, var pateikt tā, pirmās bērnība atmiņas man bija tāda, kad es vēl negāju skolā, tas bija simt punkti noteikti tā, uh, Es atceros um, uh, lauku mājās, kurā dzīvoja vecmāma, uh, um, bija tā saucamā augstā istaba katrā mājā Latgalē, kuru iekurināja, um, teiksim, krāsni vienīgi uz lieliem svētkiem ziemā. Tas viens no tiem bija Ziemassvētku gaidīšana, Ziemassvētki. Un, ja nu kādam bija vēl um, dzimšanas dienas un nāca daudz ciemiņu, tad arī tā augstā istaba stāvēja. Tad atvēra durvis uh, uz augsto istabu, un mēs esam nu, trīs māsas kopumā. Tobrīd bijām divas, <laughs> bet nu, bērni nāciet skatīties, kas mums te ir atnesis pa nakti kaut ko. Mums atnesis pa nakti ir Ziemassvētku priekam eglīti. Un tad bija jārotā eglīte. Tad eh, tur tēts nes no šķūņa augšas kastes ar sienu, un sienā gulēja smuki mazi dzelteni abolīši, kā es atceros, un arī zinu jau tagad ap, to jau apliecināja visi pēc tam, saucās viņa sīpoliņi. Un tā ar man bija liela atklāšana, kā abols ir sīpoliņš, bet viņš ir tik garšīgs. Un tad mēs skārām, um, apsējām ar diedziņu, likām, rotājām eglīti, latgalē tajā brīdī bija tikai labi, kaut kāda spīdīga diedziņa, Un šie ābolrotā ieglīti, tad sniega piciņas eh, mums bija mm, vates mazas piciņas, ko salikām eglītes zaros. Un vēl es atceros, ka bija dažas, teiksim, tur kaut kādas piecas mantiņas, ko man vecmām bija glabājusi nu, gadu gadiem, no gadu gadiem laikiem. jau, es nezinu, mm. kopš mm. kuriem laikiem, jā, dabūjis. Tādu, kādas vairs tagad nav, un viņas arī mums nav saglabājušās pārvākšanās rezultātos un visādos juku laikos. Uh, un tur bija piesprāžamie tādi eņģelīts, eņģelīši, un viņi, un tādas uh, rotaļbumbiņas, kas ir, tā, laistījās vienā zeltā, var teikt, tāds mans iespējas bija. Man ļoti patika, un tās mantiņas, pēc tam, kad vāca nost, es atceros, ka es klusiņām paņēmu vienu tā kā tādu, uh, figūriņu, es gribēju viņu tā kā paturēt sev, lai viņa man tā kā būtu blakus. Nu, tāds pavisam mīlīgs atmiņas un ar to augstās istabas atvēršanu un ar to svētku gaidīšanu. Nu, protams, mums dāvana zem eglītes, es arī atceros, nebija pat domas tādas, nebija, ja nu vienīgi bija mm, kaut kādi gardumiņi, varbūt, jā, es arī to neatceros, bet man bija viss prieks kopumā. Uh, Visi mājās, pilna māja, visi kaut ko dara un visi gaida. Nu, kā ar to brīdi. baznīcā iešanu uz Baznīcā, um, uz baznīcu svēta lieta, uz Kārsē uz baznīcu devās uh, vecāki, um, mamma un uh, ome, uh, vecmāma un vectēvs obligāti. Pilnīgi tā kā, nu, neko nepadarīs, tas ir, tas ir tas ir latgalē ierakstīts jau kopš dzimšanas, un, un baznīca tas ir tas, kas ir, dod mierinājumu, kas dod cerību, par ko lūgt, lai bērni, lai mazbērni la, būtu veseli un augtu labi, lai būtu miers virs zemes, lai, lai būtu uh, dzīve labklājīgāka, pavisam vienkāršas lietas. Un, uh, <laughs> to jau man tikai vēlāk pastāstīja. Es, man, man baz, es biju baznīcā tad, kad es nesen piedzimu, un to gan es vairs neatceros, jo mans krustās un krustmāte man ar zirgu esot veduši uz Latgā, uz Kārsavu kristīt. Pavisam maziņu, varbūt tas bija mēnesis, saka Dievs, lai piedod, ja es kļūdos, bet es esmu bijusi pavisam maziņu. Krustmātei ir bijuši 11 gadi, <laughs> un krustēvam laikam kā 9. Visi radu bērni, un es vienīgā viņiem kaut kur tur ratos vai ragavās. Es, ratos, ratos, māma teica. Un tā, es viņiem tā kā esmu līdzi, un uh, ūdens pudelīte arī esot bijusi līdzi, bet viss bija slaimīgi. Tikai ne tos vārdus dažs bija ielikus man, ne tā es biju iedomājies, māma bija iedomājusies, ka man tieši tāds vārds būs, kā Kas man ir. Kas bija tev kristāmais vārds? Labāks, ā, kristāmais vārds. Ā, kristāmais vārds man bija divi, bet jā, jāiet būs pārbaudīties, vai nebija Veronika. Ja tā Veronika ir kristīgs vārds, es, es neesmu pa, pat papētījis, bet man tā kā Veronika, Agnes Veronika. Diemžēl, jā, diemžēl īsti jā. nezinu, bet nu, es domāju, man vārds bija domāts gan cits, bet nu labi, <laughs> man vārds bija domāts Marija. <laughs> bet ielika vēlta, un kādēļ? Tādēļ, ka uh, krustmāmiņa kaut ko sajauca savos 13 gados, un kas iešāvās prātā, to ielika. Un nejaušības dēļ laikam tomēr. Jā, nu manas atmiņas ir tādas no, no 60. gadiem, vairāk no bērnu dārza, bet tas bija pēc Ziemassvētkiem tieši saistībā ar jaunā gada gaidīšanu. Mē, mums bija liekta šī, eh, šī mm, iepazīšanās ar, kas ir reliģija. Eh, liekta kāpēc? Ne jau tāpēc, ka eh, man kāds tur liedz vai kā, bet vecāki bija diezgan tādi represēti, ietekmēti tajā padomju okupācijas laikā, un mēs kā nošķīrāmies no tās lietas. Es to Ziemassvētkus iepazinu tik tikai pēc Latvijas neatkarības atgūšanas. Bērnībā mm, viss bija saistīts ar jaunā gada gaidīšanu, un tās tradīcijas arī eglītes pušķošana bija pēc nu, Ziemassvētkiem, kādā 27. decembrī, kad teica, aizbrauc pēc eglītes mežā un atveda to mājās. Es varbūt varu pastāstīt vēl vienu gadījumu par baznīcā iešanu. Droši vien, ka toreiz arī bija tāds, bet tā, tā ka kas mūs uzpasēja ar māsu mājās, un uh, visi bija devušies uz baznīcu, un noteikti tie bija Ziemassvētki, protams, un vēl citas svētki arī lieldienās, un nu, tur, kur ir baznīcas svētku un baznīcas klātbūtne, tur vienmēr devās uz baznīcu. Un um, uh, tas, kas mūs uzpasēja, um, nu, um, neka, ne no kā nebaidījās vecāki, un par to pat nerunāja, ka bija nošķirti tur vai izsekoja viņus. Nē, viņi bija vienkārši, vienkārši zemnieki, acīm redzot, un tā kā, nu jā. E, jā, bet ko es gribēju pastāstīt? Es atceros, ka mūsu visu klasi Latgalē, es nezinu, kur tā klasīte bija, jau vēlākos gados trešā klasa, visu klasīti uzņēma pionieros. Bija jāmācās pionieru svinīgais solījums. Uh, Un es tā kā iemācījusies, un, un mēs visu zinām, kas un kā. Un vecmāmai, mm, um, vecmāmas gulta, pie vecmāmas gultas bija tāds plauktiņš stūrītī, tur atradās bībele, tur atradās bildīte, um, Jēzus Kristus bildīte un vēl dažas svēt, svētbildītes maziņas pavisam. Un tas stāvēja uz tā plauktiņa. Un es tagad <laughs> mācos, um, nu, mums skolā mācīja, kas mums būs jā, kāds solījums mums tur būs jāiemācās un, nu jā, ka pirmo reizi izdzirdēju tādu atšķirību, kā nevar runāt par Dievu, tas tikai ir māns kaut kāds un nav, uh, Un, um, es atskrēju mājās no skolas pāri kalnam, mežvidos. <laughs> un, um, un, uh, vecmām, šito te visu vajag nost, vajag nost šito bībeli, vajag nost, bildīts vajag nost. Un viņa saka, un to gan es atceros, un viņa to vēl vairākas reizes kādreiz atkārtoja. Viņa saka, tu vari darīt, ko tu gribi, tu vari stāties visur, kur tu gribi, pionieros stājies, bet vakarā, pirms tai gulēt, vari tieši, vari apsekt, um, pārvilkt um, segu pār galvas, pārmest krustiņu un pateikt paldies, mīļais dieviņ, par to, kā tas viss ir, nu, kā man ir, kā man ir gājis un ko es tā kā gribētu. Iedomājies, ja un tas man palīdz visu laiku, un tagad šajos gados es daudziem cilvēkiem intervējot esmu uzdevusi jautājumu, nu, formulējiet, kāpēc jūs, piemēram, sakiet, lab, iz, ir izdevies labs darbs, jūs sakat, paldies Dievam, izdevās, pēc tam, bet tu esi bijis komunists un tu esi bijis ideoloģijas, ideoloģijas okupācijas ideoloģijas virsotnēs, un tagad saka, nu, paldies Dievam. Tā tad, par ko tas liecina, kā tu domā, tā tad tā Dieva un klātbūtne, esamības esam. Mhm. klātbūtne un tava esība šajā pasaulē eh, liek un par saviem darbiem arī teikt paldies Dievam, lai kādus darbus tu nedarītu. Es no nu Valmīras pēc tam devos uz Rīgu mācīties uh, kultūras darbinieku tehnikumā, un tad sagatavoju šos uh, kultūras darbiniekus, kas faktiski bija nu, ļoti cieši saistīti ar ideoloģiju, ar padomju tradīcijām. Un, un, un, un man dzīve bija savadojusi kopā ar pazīstamu cilvēku, gudru, inteliģentu. Tas bija Latvijas mm, brīvvalsts laika arī skolotājs un, un luterāņu mācītājs. Uh, Un, un, un, un, un, un tā kā es jau tad dziedāju, viņš man uzaicināja baznīcā kaut ko nodziedāt, bet es teicu, es taču mācos Rīgā kultūra dzemnieku tehnikumā, mani izmetīs ārā, ja uzzinās, ka es esmu baznīcā bijis. Nu, Luterāņu baznīcā es uz lieldienām un Ziemassvētkiem gāju dziedāt, un es biju izdomājis tādu joku, ka es pielīmēšu bārdu ar teātra līmu, man bija pielīmēta melna bārda, un uh, uzliku parūku, uzliku brilles, uh, Un tad es dziedāju tajā dievkalpojumā, un vienā brīdī tā vārda atlīmējās un <laughs> krīt nost, un tā, tas baznīcas kora kundzītis teica, rekā, rekā sirmiem kungam bārda atlīmēsies vaļā. <laughs> man bija kauns. No kā tad es īsti slēpjos? Vai no sevis, vai no tā, ka man kāda ideoloģija tomēr uzspiež? Ne, nu jā, tā tad neapzinātas bailes kaut jā. kur zemapziņā turējās. Nu, bet paldies Dievam, ka tu esi izaudzis no tā vecuma jau ārā un pārliecinājies arī par to, kas mūs daudzreiz savēt kopā cīnoties Latvijas tautas fronts rindās, pret Interfront, pret brīvības, Latvijas brīvības nu, slēptajiem un atklātajiem naidniekiem. Tu filmēji panorāma, panorāmā tu daudziem žurnālistiem izlīdzēji ar filmēšanu ieejot tādās vietās un punktos, kuros ar lielajām kamerām, kādas toreiz bija televīzijā atmodas laikos, nebija grūti tikt, jo tos uzreiz atšifrēja un izraidīja ārā, izdzināja ārā, un tāpat jau tev arī cik reiz gribēja atņemt kameru, kamēr tu neiemācījās viņu ielikt parastajā sporta somā pār plecu, izgriezt caurumu, izgriezt caurumiņš. Jā, lai objektīvs varētu fiksēt jā. savu šo situāciju. Ja šobrīd visiem ir mobilie telefoni, es domāju, šobrīd katrs ir, eh, zinām, mērā operators nu, vai jā. influencers vai un, un, un es tev palīdzēju novērst uzmanību, lai tev mazāk ietekmē Jo tur, kur mēs iegājām, tur jau viss apmēram re, bija iegaumējuši tās sejas. Un, re, kur puriņi, re, kur nacionālisti, re, kur to un man stūma ārā, bet tu tikmēr visu filmēji. Un, un mēs to varējām parādīt. Jā, rezultāts bija. Eh, bet tagad neliela muzikāla pauzīte. Atgādinu mūsu klausītājiem, ka mēs šodien studijā sarunājamies ar uh, žurnālisti Veltu Puriņu. Un gremdējamies. Eh, atmiņās, atmiņās par pagātni. Jā. Ja. Turpinām sarunu studijā ar mūsu šīsdienas viesi, ar žurnālistu Veltu Puriņu. Velta, nu, kā tu kļūvi par žurnālistu? Jo, cik es atceros, man kādreiz stāstīja, ka studēja Latvijas universitātē eh, vēsturi. vēsturi. Vajadzēja būt vēstures skolotāji, ja? Jā, es nostrādāju par vēstures skolotāju, iespējams, kādus trīs mēnešus. Jā, pēc, nu, jā. Tā bija, bet pēc tam izsludināts tika kon konkurss Latvijas televīzijā, uh, Un man šķiet, ka es tā kā tur arī aizgāju un kaut kas pavērs, pavērās kaut kas cits, bet um, tur bija arī starposms tāds, ka mm, man piedāvāja strādāt arī Latvijas vēstures arhīvā un es labprāt piekritu, bet um, Un tad notika tā aiziešana uz uh, televīziju, Āgens kalnā, turpat blakus vēstures arhīvs, turpat blakus televīzija. Un tā arī palika. Bet um, uh, par žurnālisti, jā, nu jā, iestrādājos, patika. Nu, bet tas bija tāds tomēr totalitārās sabiedrības laiks, Jā. kad uh, bija totalitāra vara, bija arī <clears throat> nu, cenzūra, visās lietās bija cenzūra. Tas nebija tā, ka mēs atnākam pie mikrofona, runājam brīvi un sakam, ko gribam, izņemot to laiku, kad jau sākās atmoda, kad tu uh, kopā ar kolēģiem uh, veidoji raidījumus, jau tādas brīvas diskusijas, un jūs bijāt pirmie. Sesdienas panorāmas. Sesdienas panorāmas jā. Jā. Tur varēja brīvāk izteikties, tur vienmēr bija mazāk dažādu operatīvu un o, o, svarīgu norīšu, bet, jā. bet pats, kā lai saka, pats tas lielākais skaistums, kas man bija, kas man trāpījās pilnīgi tā kā aklai <laughs> vistai grauds, nu tā kā, jāsaka, um, man piedāvāja, man prasīja panorāmas vadītājs Dimants toreiz, viņš man prasa, nu un kur tad jūs gribētu kādā virzienā strādāt, uh, Un um, kultūrā, protams, es, mans teikums kultūrā, viņš saka par kultūru, jo mums strādā Agijas Sūna un Andrejs Valmārs. Jāizvēlas kaut kas cits. Un uh, viņš saka, nu labi, par zinātni strādāsiet. Un tā es laimīgā kārtā nokļuvu Zinātņu akadēmijas daudzajos, um, es nezinu, cik tur bija to zinātnisku pētniecisko institūtu, iepazinos ar tik brīnišķīgiem cilvēkiem. Latvijas zinātnes spīdekļiem, Rita akadēmiķiem. Kukaini, Rita Kukaini, tur var katru, mm -hmm. uh, tur Čipēns, kas bija organiskās sintēzes, tur Ivars Kalviņš, kas tagad ir zinātņa akadēmijas prezidents, e, tur ir um, mikrobioloģijas institūts, tur ir pats zinātņa akadēmijas toreiz prezidents Aleksandrs Mālmeisters. Izrādās visi no viņa tā kā bišķīt distancējās Atceros un baidījās. Profesors Stradiņš tu kādreiz. Profesors Stradiņš vairākas reizes, nu jā. jā. Mhm. Tā kā uh, savēt kopā, un es ar ar prieku strādāju šajā nozarē, jo man tie ideoloģijas žņaugi vispār neskāra strādājot zinātnes virzienā, jo Latvijas Zinātņu akadēmija strādāja ar, ar labiem rezultātiem. Tie bija Tie bija um, visā Padomju Savienībā, ārvalstīs, Japānā pat ir aizgājuši Latvijas zinātnieku izgudrojumi, kas uh, palīdz ārstēt, izārstēties uh, izārstēt vēzi, tā rūp sakot. Um, bet, um, jā, un uh, man bija tikai tas prieks uzzināt jaunas atklājumus, runāt un faktiski liels problēmas pat nebija, par ko varētu saspringt un pateikt tā, kāpēc jūs dariet tā un kāpēc jūs apējiet to vai to. Vien, <laughs> nu jā, es, biju, es biju priecīga, ka par to varēja vairāk runāt par zinātni un nebija jādod tās ideoloģijas nodevs. Nu, mēs valsts. no pagātnes atceramies šo preparātu mildronāts, par kur mēs šobrīd vēl runājam, un atceramies mildronāts. arī Ivar Kalviņu, kas tajā grupā bija. Jā, protams, uh, pasauli paņem, pārveido tālāk zinātnieki, pilnveido, ir kaut kas savādāks, bet pirmais pamats un pirm, pirmais ir dzīves Latvijā. Jā. Bet kā žurnālistē, vai tev bija tā nu, brīva, varēja to interpretēt visu šo zinātnes paņēmienus, jo tur jau daudz bija arī valsts noslēpumi iekšā? Nu, un kas man tos pateiks, kā tu domā? <laughs> Žurnālistam jau tā, tev tur ir jauns atklājums, teiksim, tur jauns, uh, uh, jauns materiāls, piemēram, vai kas izgudrots, um, teiksim, polimēra mehānikas institūtā, kurā strādāja arī um, uh, repše, vēlākais bankas prezidents. Viņš uh, arī tur bija apbalvots ar augstām balvām tajā brīdī, jo viņš tur kaut ko izgudroja. Ivars Godmans kosmosā. bija fizikas institūts. Fiz, nu jā, par to es tā kā tajā laikā mm, mm, nedzirdēju, <laughs> bet, um, bet teiksim tā, uh, nē, Viņi tikai pastāsta, kur tas būs liederīgs praksē, un tur nekāda noslēpuma nebija. Vai tas būs celtniecībā, vai tas būs kosmosa kuģos, vai tur būs tā, vai tur zāles būs uh, teiksim, tāda vēža formas ārsteišanai vai tur um, kāda vitamīna jauna top. Es domāju, zinātne tā viena ļoti laba lieta, un tagad tik maz runā par Latvijas zinātnieku atklājumiem, bet toreiz panorāmā, um, jāsaka, bija gandrīz katru nedēļu vismaz pāris tādi mazi sižeti, kuros tomēr informēja par zinātnes attīstību. Agrāk nu, vairāk nu, bija ziņās šīs nozars, ja tur bija rūpniecība, tur bija ekonomika, kultūra. Un, Partijas būšanas bija. Obligātais, mm -hmm. ja tas vienmēr sākumā bija. <laughs> Bet vai šobrīd eh, vairāk eh, žurnālistiem nav mm, šīs negācijas eh, nedominē dažādos raidījumos? Um, Ziņās. Nu, nu, jā, tā zināmā mērā mēs varam teikt, ka tā ir atklātība tā, tad tas ir caurspīdīgums, un ja žurnālists atrod kaut ko tādu, kur eh, rodas aizdomas par vienu vai otru, mm, teiksim, <laughs> labvēlīgu risinājumu cilvēkam, ka tu redz, ka tur notiek kaut kādas aizķeršanās vai blēdības vai kas, nu, ir jārunā. Un eh, negācija, vienīgais ļaunums, ko es saskatu, ir tas, mm, ja tā ir tiešām negācija, par kuru būtu jārunā uh, Uh, no sākuma nevis aizvainojot otru, un pēc tam pēc trīs, četriem gadiem attaisno visu, un neviens neatvainojas cilvēkam. Bet ir taču tādi gadījumi, un tas aizvaino, ka tu apvaino cilvēku, kurš nav vēl tiesāts, un tu jau iepriekš zini, ka viņš ir neliets. Un tomēr gribētos vairāk tādu uh, sakarību, lai būtu taisnīgums, lai būtu, teiksim, iespēja uh, nu, iebilst kaut ko, bet, nu jā. Ja nu, dzīvojot šobrīd tādā demokrātiskā valstī, mēs redzam, ka visas tie, visas nekārtības tiek atspoguļotas, ja, visi politiķi, eh, tur ir zāgļi, tur, tur ir neveiksmīgs projekts, ja, agrāk to tā neizgaismoja tieši par, eh, partijas laikā. Šobrīd tas viss ir Tu redzams. runā okupācijas gados Jā, neizgaismoja? okupācijas laikās tu neizgaismoji šīs negācijas, un tagad mēs mhm. it kā izgaismojam un sevi pārāk noliekam, jo sabiedrībai rodās priekštats, ka tagad viss ir muļķi. Jā, es tev piekrītu otrajā teikuma sadaļā, bet pirmajā, ka neizgaismoji, bija cilvēki, kas izgaismoja, kas runāja vairāk par tādām politiskām lietām, brīvību, neatkarību, okupāciju, cilvēku izsūtīšanu. Un, un bija, kas runāja, bet kur viņi bija? Viņi tika arī izsūtīti uz nometnēm. nometnēm jā. jā, izsūtīti uz nometnēm. Gunārs Astra, piemēram. Jānis Roškalns, Helsinkieši, tie bija pirmie. Nu, jā, tā tad, un cilvēki to zinot un saprotot, Eh, nu, visas brīdināja savus radus draugus, ka par to nevajag skaļi runāt, bet virtuvē pie galda runāja un, un sapņoja par to, kā būs būt brīvajā Latvijā kādreiz. Un pēc tam Latvijas tautas fronte jau parādīja, ka masveidā cilvēki ieplūda tautas frontē tie, kuri no sirds gribēja īstenot savu vecāku sapni, lai Latvija būtu brīva, demokrātiska, neatkarīga un būtu paši mēs te savas <laughs> laimes kalēji. Jā, bet um, nu jā, apmēram tā. Bet no nu, ekonomiski apstākļi <clears throat> radīja situāciju, ka daudz cilvēku izceļoja tieši šī mm, nodarbinātība un iespēja nopelnīt. Nu, cilvēki aizplūda uz ārzemēm. Tādiem žēl, jā. Tās ir šausmas, ko um, piedzīvo šobrīd arī tās pašas ģimenes, no kurām ir aizceļojuši cilvēku. Nu, cits ir aizceļojuši jau ar bērniem, bet īsti iedzīvoties uh, nu, es neteikšu, ka visiem simtprocentīgi iz, ir izdevies svešajās zemēs, nu, kaut um, domā par atgriešanos un atgriešanās tik solīta, brauciet atpakaļ, un mēs, jūs esat labi tur izglītoti, izglītību dabūjuši, jums te būs labs darbs un, un, un dosim tur iespējas attīstīt ģimenes un tālāk. Um, es zinu dažus cilvēkus, kas bija atgriežos un atkal aizbraukšu projām. Uh, bet atkal zinu dažus, kuri dzimuši bija, piemēram, Austrālijā, bet atgriežoties dzīvot šeit. Nu, Nu, daudziem šī saikne ir tieši ar masu mēdījiem. Jā, dzīvojot mm, citā zemē, citā valstī, viņi skatās televīzijas raidījumus latviski un arī klausās rādios. Tāpēc arī rādio Marija man pazīstam viens otrs arī ārpus Latvijas dzīvojot kaut kur internetā. Tas ir iespējams noklausīties pat tiešraidē. Uh, Un uh, tās ir <clears throat> nu, šodienas uh, priekšrocības, izmantojot šīs tehnoloģijas. Piekrīt, jā. Atceries, kā agrāk uh, mēs sazinājāmies ar ārzemēm, tāpat vai šeit Latvijas um, teritorijā sūtot telegrammas. Nu, sen jau ir izzudis tāds uh, ziņas veids kā telegramma. Jā, tādēļ ļoti svarīga digitālā pratība, jebkurā vecumā, jāsaka, bērni jau to zina no, <laughs> jāsaka, no piedzimšanas, kādas podziņas jānospiež, lai tur parādītos tas vai tas, vai dzirdētu to vai to. Mm, no nu, senioriem tiem ir, protams, grūtāk, un pasaule attīstās, un viss attīstās līdzi, un zina, zināšanas nepārtraukti ir jāuzkrāj. Jā, var, varbūt mēs neesam tik kompetenti par to runāt, bet nu, eh, mākslīgais intelekts, ja, eh, esmu ļoti daudz par to dzirdējis, ka tas atdzīvina cilvēku balsis un visādās valodās tur var runāt, un ko tu par šo lietu varētu teikt, ja nākotnē, piemēram, žurnālisti aizstāja, nu, kāds runājošs robots? Jā, kā to, kā to varētu atšifrēt un, un teiksim, no savas īsās eh, pieredzes, kur robots man atbild, ka ja es piezvanu uz kādu institūciju un man atbild tur Uldis vai Anna, eh, kur ir tā kā roboti, kuri nodiktē, ko viņiem vajag, bet viņi nevar eh, atbildēt, ja es uzdod kaut kādu sarežģītāku jautājumu vai ko, nu, tad kaut kas atslēdzās un atkārtoja vēlreiz un vēlreiz, ne, uh, bet uh, tomēr dzīvā saruna ar iestādi bez robotu starpniecības ir pirmkārt krietni labāka un saprotamāka. Nu, varbūt kaut ko Es nezinu. Bet par robotiem, sap, uh, par uh, mākslīgo intelektu es saprotu tā, cik mēs, um, katrs cilvēks, katra valsts attīstība ir ieguldījusi kādus vārdus, kādus faktus, ir devusi internetā lietošanai, saprašanai, lasīšanai, drukāšanai. Um, tas mākslīgais intelekts operē ar to, tām, tiem vārdiem un to ziņu, kas ir pieejams mātei Google un citos internetos milzīgos daudzumos, bet tas ātrums, kā viņi apstrādā un kā viņi spēja atbildēt, es dažreiz arī esmu, piemēram, mēs ar draudzeni esam uzrakstījuši uh, vienam mākslīgajam intelektam uh, pasaka par seniora digitālo prasmi. Nu, lai <laughs> viņš pastāst pasaka par seniora digitālo prasmi Latvijā. Nu, es teikšu, diezgan primitīvs stāstījums, bet tomēr viņš bija ātri uzrakstījis un ātri sagrabinājis to informāciju, kas ir. Jā, mēs jau pieskarāmies um, te jautājumam par to, ko, ko dara politiķi un, un deputāti. Arī tu 5. un 6. saimā bija um, deputāti. Jā. Varbūt atceries šo laiku, eh, kāda bija tava iespēja piedalīties procesos un kaut ko vērst pa labu vai? Tā gribējās to darīt, lai būtu labāk, labāk, bet, teiksim, man, man tas nav īsti izdevies, jo pirmām kārtām, ja es kaut ko arī gribēju, um, teiksim, runāt, es atceros vienu, bija runa par uh, to, ka cilvēki, kuri ir aizgājuši pensijā, viņiem uh, bija liekts Mm, darba tirgus. Viņi nevarēja piedalīties vairāk un izvēlēties kādu amatu. Nu, sākumā kaut kas tāds bija. Un es domāju, nē, man par to tiešām gribas pateikt, tas ir tik netaisnīgi, ja cilvēks aiziet pensijā un viņš nevar strādāt viņš tur vai tur. Viņš, vēl. viņš ir absolūti darbspējīgs. Mm. Un tad mm, bija tāds uh, Gundars Čeniņš Kings, ja nemaldos, ekonomists no Amerikas Savienotajām mm. valstīm. Viņš uh, ka, uh, vienā no uh, tehniskās universitātes uh, Es nezinu, kas tā bija filiāla skolas ielā vai kaut kas tāds, vai biznesa centrs vai biznesa mm. kaut kāds uh, mācību iestāde, un tur viņš arī lasīja lekcijas, un es viņam paprasīju, saku, kā, kā lai pierāda, ka tas ir ļoti svarīgi. Viņš man pastāstīja savu pieredzi, es centīgi uzrakstīju tekstu, ko es gribētu teikt, un var iedomāties, ja es saku, es arī par šo tēmu runāšu. Nē, man pasaka frakcijā, par šo tēmu runās Pēters Tabūns. Viņš ir Arī žurnālists. Bija. Nu, jā, bija jā. žurnālists un par to runās tas. Un pēc tam tas īkšķis uz augšu, īkšķis uz leju, balsot tā, balsot tā, tur tā kā brīvība arī tik ierobežot. Tagad demokrātija? arī ir. Kur bija šī demokrātija? Nu, demokrātija, es jā. domāju, vēlēšanas. Pat lielākā demokrātija, Bet, kur ja cilvēks... Bet ievēlēt, tad, tad īkšķi uz leju vai uz augšu? Tā ir frakcija, kas pēc tam mm. to izlēma. Var, var jau vienmēr būt brīvais balsojums, bet kaut kādai tādai um, politiskai nostājai frakcijas, ide, um, teiksim, tā politiskā spēka ideoloģijai ir jābūt um, precīzai, ko tu esi solījis uh, savam vēlētājam. Tu nedrīkstētu melot. Bet uh, Repšs kungs jau bija pateicis, kā var nemelot, kā var nesolīt. Un pēc tam jau nu, Šobrīd darba tirgu arī nu, pensija. Tad, tad cilvēks saņem pensionēšanās vecums no 65 gadiem. Uh, man viens draugs uzrakstīja mm, iestādē uh, darba pieteikumu CV. Uh, Vispirms nē, viņš piezvanīja un teica, es uzrakstīšu pieteikumu, bet uh, es uzreiz pasaku, man ir 62 gadi, un atbilde bija tāda, jūs esat par vecu. Tātad cilvēks ir mazliet aizvainots, ka viņš ir tomēr izglītots, zina valodas, viss viņš ir, kāpēc uh, viņai tāds viedoklis, <laughs> jūs esat par mhm. vecu. Mm. Bet uh, eh, aizsteidzoties notikumiem priekšā, mēs zinām, ka zinātnieks – Jānis Danos, kur arī tu pazīsti jau Man arī tagad. šeit rādījā arī ēterā. Viņš Jā, bija viņš bija rādījā ēterā, un es viņu pazīstu jau no daudz agrākiem laikiem, kad viņš vēl vaz, vadīja Latvijas tautas frontē um, mazākumu tautību to sekciju. Viņš bija vācu mm, sekcijas kultūras uh, biedrības, kultūras biedrības jā, es atvainojos kultūras biedrības, un uh, paskaties, simts gadu, un viņš piebrauc pie darba ar savu Jā. automašīnu, pats pie stūres un Šīs viens pats. Šīs vasaras vidū viņš atbrauc ar automašīnu, es pateicu adresi, viņš saka, es zinu, kur tas atrodas. Jā. Tad viņš no, no, no, no Daugavas sā krasta atbrauc, mm. šurp nolika mm. mašīnu, ievēroja ceļu satiksmes noteikumus. Jā. Un arī es pēc tam pārliecinājos, ka cilvēks tieši ļoti perfekti vada mašīnu. Tad viņam ir reakcija, viņš spēja to izdarīt, un viņš apzinās. Uh -huh. nu, it, kā, it kā praktiski, mm, liekas, vajadzētu bišķīt piebaidīties, jo, nu, vai tiešām, bet mm, ir kam var uzticēties. Un es zinu, ka vēl pirms diviem gadiem uh, viņš pat rakstīja vairākus zinātniskus tādus pētījumus, kas, ko viņš kādreiz ir veicis. Par kvantu tagad, fiziku viņš ar, ļoti kompetents. Jā, jā. pilnīgi pareizi. Jā, tā kā mēs zinām, ir arī tādi cilvēki, bet ir arī tādi, kuriem būtu vajadzīgs katram mājās, teiksim, kā sazināties ar saviem draugiem, paziņām, jo cilvēks ar, paliek arī vientulīgāks. Ja viņam būtu tādas digitālās iespējas, tie datori kādi ir, teiksim, tur uh, Francijā visiem senioriem vai ka viņi sazinās ar visu pasauli, ar ziņas izlasa un seko līdz dažādiem notikumiem, uh, Tas arī viņiem dotu lielāku spēku nekā viņš vientulīgi varbūt laukos eh, vada dienas. Vēl tev ir divas meitas. Varētu pastāstīt arī mūsu klausītājiem, ko dara meitas, ko strādā, ko dara. Abas dara savus darbus, kas viņām ir iepatikušies, un uh, to dara no sirds un dvēseles, kā saka, audzina savus bērnus, un, uh, un jā, nu, teiksim, iet tavās pēdās? <laughs> nu, Žurnālistikā. Es saprotu, tas jautājums. Es tā kā, jā, <laughs> tā, tā ir, bet ir arī, teiksim, skola, ir angļu valoda perfekta, ir angļu valodas speciālisti, ir angļu valodas skolotāja, neteiksim mūsu pilnas slodzi, bet ir arī rādio. Mhm. Jā, ko mēs varētu parunāt par šodienas jaunatni? šodienas jaunatni. Eh, nu, ir dažādas plašas iespējas, eh, vai tās vienmēr tiek eh, nu, mērķiecīgi izmantotas? Gan jā, gan nē. Gan jā, gan nē. Un, uh, Nu, salīdzina no. Nu. ar mūsu laiku, kad nebija šie uzskatas līdzekļi, bija tikai grāmatas, varbūt enciklopēdijas, uh, kad ir nu, vēstures fakti. Šobrīd tu ieej internetā, atrod visu, mm -hmm. visa pasaule tevi. Šī informācijas telpa ir piesātināta ar dažādām gudrībām un zinībām. Ir, bet es zinu, ka, um, es zinu, ka skatoties internetā, mm, labi, tu sastopies ar kaut kādu ne, nepazīstamu, teiksim, ar kaut kādu faktu, ko iedod tev internets par kaut kādu faktu, ja, tad uh, tu izlasi to, un kaut ko nesaproti, tu mudīgi atkal meklē paralēli, ko tas nozīmē, un tas skaidrojums ir vienu vietu tāds, otru vietu tāds, bet tomēr, tā, kad tu esi skolā, tad tu tomēr uh, kaut kādā veidā vari vairāk izlasīt, vairāk kontaktēties, vairāk saprast, vairāk runāt ar saviem, mm, ar saviem klases biedriem vai, uh, jā, Bet Jā, bet tas um, atceries, atkrīts mēs... inter, ar internetu, viņi tā nesarunāsies. Atceries, mēs bijām nu, liecinieki tam, kā ienāca pie mums mobilais telefons, kā ienāca dators, toreiz strādājot kopā Latvijas radio, uh, eh, televīzijā ienāca dators uz galda. Kāda bija tava pirmā iepazīšanās ar šīm tehnoloģijām? Man bija laba, <laughs> man bija labā, izrautīga, es mēģināju. Visvairāk es no visiem tiem tehniskajiem rīkiem nesapratu pageru, man varēja <laughs> nošaut tur, un es vienalga neiemācītos, kā ar viņu. Vienmēr blakus bija operators, un viņš tur visu sakārtoja. Bet um, dators ļoti ātri aizgāja, mobilais telefo, telefons ļoti ātri, man liekas, uh, nenormāli ātri. Pat praktiski vairs pat neatceros, cik tas bija grūti vai sarežģīti. Un nu, tas bet... pamazītiņam soli pa soli mēs iegājām šajā. Bet ļoti ātri. Ļoti ātri. Nu, mūsu raidījuma laiks tuvojas eh, pamazītajām noslēgumam runāt, es domāju, būtu vēl daudz un daudz. Nu, mūsu klausītāji droši vien arī uzdot jautājumus, um, bet um, nu, ir advents laiks, un, un ko tu gribētu novēlēt mums visiem šajā nu, mierpilnajā laikā? kur. Tu jau pats pateici, priekšā mierpilnajā laikā. Eh, tas ir pārdomu laiks, kad eh, gribas kaut ko eh, vienmēr kaut ko tādu gaišu, gribas pozitīvas emocijas, gribas, lai būtu miers, domas par mieru, bieži Nu, ko mēs parasti vēlamies Ziemassvētkos, lai miers virs zemes un cilvēkiem labs prāts? Un tas ir ļoti daudz, kā, bet ļoti daudz pasakošs. Bet kā to īstenot? Jā. Lai tā arī būtu, tā ir, tad būtu liela dāvana nu, Gribētu arī novēlēt mums eh, visiem, lai šis ceļš ja, pretīm uh, eh, Ziemassvētkiem advents laikā būtu arī tāds pārdomu pilns un lai mēs sajustu to Dievu klātesamību un sagaidītu gadu mīju un atkal soļot nākamajā gadā, lai visiem laba veselība un lai spēks izturība dzīvot tālāk. Teikšu lielu, lielu paldies arī mūsu šīs dienas studijas viesim. Uh, žurnālistē Veltē Puriņai, kura ir jau vairāk kārt arī bijusi šeit raidījumos, piedalījusies diskusijās, aicinājusi ciemos arī savus viesus un, varētu teikt, arī mūsu brīvprātīgā radiomārijas. Paldies, Velta! Paldies arī par uzaicinājumu un pievienojos vēlējumiem, visu labu vēlējumiem! Sāksim nedēļu sarunās un diskusijās kopā ar žurnālistu Aināru Rošu, raidījumā Notikumu kaleidoskopā. Ik pirmdienu, 2013. Radio Marija Eterā. Tiksimies ar amatpersonām, interesantiem cilvēkiem, runāsim par aktuālitātēm un ikdienišķām lietām. Gaidīsim arī klausītāju jautājumus Radio Marija studijas viesiem. Ik pirmdienu, pulksten 13. raidījumā Notikumu kaleidoskopā.